de 35. Het Micha Mocha. Tehilot le El Elion Baruchu Umvorach. Moshe uvne Yisrael le Cha'anu Shira besimcha Amru Gulam. Ze zongen met elkaar. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אל שירה חדשה שיבחו גאולים לשמחה אספת הים יחד כולם הודו וימליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד